Մասնագետ մանկավարժի ուսանողները, հարազատներն ու ընկերները, մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացված ցուցահանդեսով։ Ներկային հանրապետության նախագահը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը, պետական այրեր Արգաստասեր Համալյան լայն շրջանը։ Ցուցադրանքը ներառում էր նկարչի վերջին ինքնաբնանկարը, վերջին ավարտում ու անավարտ նկարները, նաեւ տարբեր տարիների նա ուսանողների աշխատանքները։ Ցուցահանդեսը «Ռուս սիրո եւ հարգանքի դուրք» էր Սամվել Գաբրելյան Մարտու եւ նկարչի Շադեգին վկայություններ այն բանի, որ ուսուցիչն ու իր գործը շարունակվում են նրա բազմաթիվ սանրերի մեջ։ Thank you. 1951 թվականին Արցախում, անվանի մանկագիր Ուլին Գաբրելյանի ընտանիքում։ 1969-ից 1973 թվականներին սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի, 1973-ից 79 թվականներին Երևանի գեղարվեստակադերական ինստիտուտի գեղանկարի բաժնում։ Մասնակցել է հանրապետական եւ համանյութենական բազմաթիվ ցուցահանդեսների, Լաղային Գերիչեի անվան պետական մրցանակի կրկնակի դափնեկիր է, Գյուրջյանի անվան արվեստի ինստիտուտի դոցեն, դաստակարորդ նկարիչ։ 1989 թվականից նրա աշխատանքները ցուցադրվել են խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում իսկ 1993-ից սկսած բազմաթիվ խմբային եւ անհատական ցուցահանդեսների է մասնակցել արտասահմանում ԱՄՆ, Անգլիա, Իտալիա, Գերմանիա, Հունաստան, Ռուս, Ֆինլանդիա, Եգիպտոս, Լիբանան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Նրա հազարից ավելի ստեղծագործություններ գտնվում են արտասահմանյան երկրների մասնավոր հավաքածուներում։ ասուլինը նրամատկային տեսակին, համբարներ ասված չասվածի դողատակիրի իմաստը, հետը պիտի խոսովանեն հումորով համենված նրա խոսքը, այնպիսի անգերց համուսվարություն դերանք էր, որ զրմոցի ծերից ամենաչոչին շեղում զանցան կարող էր դիկվել։ Բազում ծծրոցելու առիթներ մնացան եւ բաժանումից դուրս մեծ գիրով մոգեկան բավականության տեղացել, թեպետ երբեմն նրա կտրուկ եւ անզիջում առած արտահայտություններից վիճաբանելու կամ հակաճառելու ցանկություն էր առաջանում, այդուհանդերձ միշտ հարգել են դիմացինից անմիջ ծակող սեփական կարծիք ունենալու եւ ազատորեն արտահայտելու։ Հիմա կարոտում եմ ձեզ, որովհետեւ արվեստագետի տնտիրությունը անժամանակ կտրվեց։ Եվ վերջին հաշվշտից հետո անգամ անհաշտերի է թվում նրա բացակայությունը։ Սամվել Գաբրիելյանի կարծիքով մարդկային մի կյանքը շատ քիչ է նկարչի երազանքներ իրականացնելու համար, իսկ նրա ամենամեծ երազանքը նկարելն էր։ Նրա նկարները շատ հեռու էին իրեն շրջապատող աշխարհի կամ մարդկանց լուսանկարչական պատճենումից։ Իրական աշխարհը ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ կրկնում այն, ինչ տեսնում եմ։ Իմ հեքիաթը, իմ միակ իրականությունը, ասում էր նկարիչը։ Նա ապրում էր իր ստեղծած հեքիաթի աշխարհում, ասելով. նկարիչը չպիտի հեծանի խորենին, երբ այն արդեն կա։ Նկարիչը պետք է համաշխարհային արվեստին լավ ծանոթ լինի, որ կարողանա իրեն ստեղծել, իր փոքրիկ մեղքը։ Եվ իրեն ստեղծելու, իր փոքրիկ մեղքը խփելու անձանձիր մղում ամեն օր վաղ առավոտից նրան հանում էր անկողնուց, անկախ եղանակից ու դրամատրությունից եւ քայլերն ուղղորդում դեպի արվեստանոց։ Նրա հավաստմամբ նկարիչը պետք է միշտ աշխատի, անընդհատ ստեղծագործի եւ իսկական նկարիչը նա է, ով կդրվի իր ոճը։ Ֆրանսոս Նավարչի այդ տեսակեր։ Նրա աշխատասիրությանը իրավի կարելի էր նախանձել։ Կանզի օրը նրա համար սկզբում եւ ավարտվում էր արվեստանոցում։ Նկարչի կարծիքով նորը ստեղծելու համար ինքնաշխտումի ճանապարհը ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Անկամ ինքդ քեզ հետ պետք է հակասության մեջ մտնես դու դրանով պիտի ապրես, ասում է նա։ Իսկական արվեստագետի համար ստեղծագործել է դելու քնելու նման մի բան։ Ես գիտեմ նկարիչների ովքեր ցուցահանդեսից ցուցահանդես են։ Մինչդեռ նկարիչը միշտ պիտի պատրաստ լինի ցուցահանդեսին քնից ախնանալու պես պիտի տրորես աչքերդ եւ վազես արվեստանոց։ Դու վարքյան իսկ իրավունք չունես կորցնելու, եթե կորցնում ես, ուրեմն զգացմունքներ ես կորցնում, ժամանակ ես Զարմանալի ներքնատեսության գուցե նասվում էր, որ Իվերուս սուրբ ժամանակ է վերապահված իրեն։ Նաև սիրում էր կրկնել. նկարիչը սպառված է այն օրը, երբ իր կարծիքով ամեն ինչ արել է եւ արդեն հանճարել է։ Եթե արվեստագետն անընդհատ բնդկտուկների մեջ է, որ նվեցում է իր հաջողությամբ, իհարկե գիտակցելով, որ որոշակի որակ կա, նա չի ննջում Նկարիչ լինելուց սատ նա նախ եւ առաջ այս երկրի քաղաքացին էր, որ սրտի ցավով էր խոսում նրա բացերի մասին եւ հավատանում նրա ձերբերումներով։ Նրան միշտ մտահոգում էր այն հարցը, թե Ղարաբաղի նկարիչները ինչ դեր ունեն եւ արդյոք ճիշտ են ծառայում Իշխարս այլ անկատարությունների մշակութային չձևավորված դաշտից ներսերտում էր ոչ պակաս, քան տնտեսական կամ սոցիալական վիճակից։ Համարելով, որ այդ վատումի պատճառով ամեն մարդիրեն հանճանոց է, ուստի գավառական մտածելակերպն է դառնում։ Եթե դու չես ձգտում, հասարակությունն էլ նմանվում է քեզ։ Չէ որ նկարիչը, արվեստագետը միշտ արջերից պիտի ընթանա եւ իր հետևից տանի շնորհ Սամվել Գաբրիելյան հայը Երևանի էր տալիս Տիգրան Մեծի ժամանակների մապրացային, որ մասկային արժանապատվությամբ է ապրել։ Մեր հարցազրույցներից մեկում այսպիսի խոստովանություն էր. «Ես երազում էի լսել հայ զինվորի հայերեն հրամանները։ Դա ֆանտաստիկ բան էր, բայց եղավ չէ, դրանից բարձր բան չկա»։ Հայաստանի ու Արցախի անկախությունը գերագույն արժեք էր համարում հուսալով։ Ազգովի դեռ շատ ամյակներ կնշեն բայց եկեք այնպես նշենք, որ ժողովուրդն ուրախությամբ ասի. Ինչ լավ է, նախորդ տարեդարձին մենք մի քիչ վատ էինք ապրում։ Ստիմալ քիչ եկավ քանդակագործ Շուշիի Գյուրջյանի անվան արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր Գյուրի Հովանեսյանը։ Ապա ելույթ ունեցան գրող լրագրող Համլետ Մարտիրոսյանը եւ նկարչի այրին Անժելա Գաբրիելյանը։ Նկարչի արվեստի յուրահատկությունների մասին Գյուրի Հովանեսյանը նշեց. Առաջերտին երկունային կոլորիտով, մտածելակերպով, նկարի հորինման իր մտածումով։ Այս երեք հանգամանքները նկարչին լրիվ անհատականություն են շնորհում սեփական գունային կոլորիտ, կոմպոզիցիաները, հորինվածքների սեփական մտածելակերպ ու նաև պերսոնաժների գաղափարական տեսակետից դրանց, ասենք խորքային այդ դրվածքա։ Այս երեք հանգամանքները նկարչին դարձնում են հատականություն եւ տարբերվում է մյուսներից։ Մենք չենք ասի, թե Արցախյան տրանզին շկոլա գոյությունն է, շատ քիչ թվով մի աղաժանյան է կունեցել, որը որ հնարավոր չի ասել շկոլա, պետք է դիտարկել ամբողջ հայկական կերպարվեստի մեջ։ Ինքը կարելի ասել, որ ավելի շատ հարում է սարյանական կոլորիտին, արևոտ արևելքի երկրի, Հայաստան երկրի, Մինաս Սավետիսյանի շկոլային ու արժանի տեղ ունի։ Ժամանակն ամենից մեծ դատավոր, առինքնող, հավատներշնչող ու հարգանքի արժանի նկարիչ է, որ նվիրյալ է եղել, նվիրյալ։ Նկարիչ Արնոլդ Մելիքսեթյանը Սամվել Գաբրիելյանի եւ Ռոբերտ Ասկարյանի հետ գամար նկարիչների միջազգային միության հիմնադիրներից է։ Սամվելին 40 տարուց ավել գիտեմ, մշակույթն ա մեզ միացրել։ Բավականին լուրջ մոտեցումը, ինչքան հնարավոր ա ձգտել եք համամարտկային չափանիշներով, չնայած խոլ պրովինցիայում եք եղել, շատ դժվար ա այդտեղ այդ բանը պահելը։ Սամվելը բավականին մեծ գործ ա արել։ Մի ինչ որ շրջանում դուրս էր գալիս արտասահման գնում էր, այնտեղ ցուցադրում էր։ Դա օգնել ա եւ ինֆորմացիայի տեսակետից ինքը տեսնի մեծ աշխարհում ինչ ա կատարվում եւ ստեղծագործի ինչքան հնարավոր է։ Իստում ինքը իր գործը արել է, ստեղծել է իր դեմքը, անհատականությունը ոչ թե Ղարաբաղի, ընդհանուր հայկական չափանիշներով աշկի ընկնող գեղանկարիչներից է իր սերնդի արվեստագետներից շատ բնածին ունիկալ գույնի զգացողություն ունի երի ամենաուժեղ զենքերից մեկը իր այդ գույնի շատ նուրբ վառ զգացողությունն է բայց միայն դա չէ ինքը եւ ցանկարը գույնը կոմպոզիցիան ընդհանուր աշխարհայացքը նպաստել են այդ իր ոչի ստեղծմանը կարծում ենք ուսուցչի վաստակի լավագույն վկայությունը նրա սաներն են Այսօր արդեն մանկավարժ նկարիչ Զարինե Բաբայանի արչև արվեստի կախարդական աշխարհի դռները բացել է Սամվել Գաբրիելյանը։ Իր շնորհիվ ես ընկալեցի արվեստի աշխարհը, որ մինչ այդ ընդհանրապես ոչինչից տեղյակ չէի, քանի որ դպրոցում չկար այդ գիտելիքները։ Իրանը հանդիպելով արդեն սկսեցի հասկանալ ինչ է արվեստը եւ ճշմարիտ արվեստի սիրահար եմ դարձել։ Իր շնորհիվ իհարկե, ինչեւ հիմա նկարում եմ ելի իր շնորհիվ, քանի որ ինքը մեր մեջ դաստիարակել է, որ նկարիչը իրավունք չունի պարապ նստի, պիտի միշտ աշխատի։ Էդ էլ իր դաստիարակությունը կարելի է ասած ամեն ինչ Իրանից է մեր մեջ փոխանցվել եւ շնորհակալ եմ Իրան, որ ինքն է եղել հենց իմ ուսուցիչը։ Ինչով է տարբերվում մյուս ուսուցիչներից ձեր դասավանդով։ Վերջոուններ երևի իր սեփական ոճը դասավանդման, իր մտածումները։ Այո, այո, ավելի շատ ինքը ընկերական էր մեր հետ։ Իր տարիքը հաշվի չառնելով մեր հետ փոքրանում էր, մեր հետ կատակներով զրույցի նման արվեստի պատմություններ միասին զրուցում էինք ամբողջ օրը միասին էինք անցկացնում արվեստանոցում։ Բնականաբար որ շատ հետաքրքիր ժամանակներ էին, որ հիշում եմ ու Երանի եմ տալիս այդ օրերին։ Ինչպես գիտ գիտենք, որ ոճը դառնում է տրադիցիա, արդեն դպրոց է։ Ինքը ստեղծել է, հիմնել է այն դպրոցը, որ մեր մեջ կա, դպրոց, ոչ թե կրկնօրինակ։ Ցուցահանդեսին ի պատիվ իր ուսուցչի Գեղանկարչական աշխատանքներով մասնակցում էր նաև Գյուղյանի անվան արվեստի ինստիտուտի դիզայն բաժնի դասախոս Ռուբեն Աղաջանյանը արվեստի ճանապարհի ծանոթացել եմ Սամվել Գաբրելյանի միջոցով։ Շատ հրաշալի մանկավարժ է, որ ես նոր դպրոցը ավարտած տարիքում ինքը կարողացավ ինձ կտրել իմ ընկերներից, իմ ամեն ինչից, նստեցնել արվեստանոցում, բայց դա ինքը չէր անում ստիպողաբար, ինքը ուղղակի իր մանկավարժության շնորհիվ նկատել եք այդ ձեր մեջ եւ հա եւ այնպես էր իմ հետ զրույցներ տանում, խոսում, քննարկում իմ նկարները իմ հետ որ իմ մեջ սեր առաջանա։ Ճիշտ է, սերը միշտ էլ կար, բայց Գաֆելյանի հետ արդեն ավելի լուրջ եմ սկսել աշխատել, ավելի նվիրված, ավելի տրամադրող էր իր արվեստանոցում աշխատելը։ Հետո Գյուրջյանում սկսեց դասավանդել, արդեն ճանաչեցի որպես դասախոս։ Ինքը տրամադրող մարդ էր։ Միշտ երբ որ շփվում ենք իրար հետ, միշտ տրամադրությունս բարձրանում էր, ավելի խորն էի սկսում ինչ-ինչ հարցերի շուրջ մտածել։ Ինչու՞մ է նրա արվեստի յուրահատկությունը ըստ քեզ։ Գեղանկարչության մեջ Գաբրելյանի թողած ռազմահատուկ ոճը ինքը ճիշտ է абստրակցիայի մեջ է նկարում, բայց յուրահատուկ մի ոճ ուներ, որ առաջին հայացքից դժվար է անցալել, բայց երբ որ խորանում ես, սկսում ես մի քանի նկարներ նայել իրար հետևից, այդ գունային գամանների ընդհանրությունը, այդ կոմպոզիցիաների կառուցվածքը, տեսնում ես, որ սա մի նոր աշխարհ է, որը ես չեմ հանդիպել ուրիշ ոչ մի աշխատանքների մեջ չեմ տեսել։ Այդ կարող եմ եմ ասել, որ մի նոր ճանապարհ է բացել, մի ճյուղ է բացել, որը պետք է դեռ երկար տարիներ ուսումնասիրել։ Դերասանների շատերն այսօր հանգամանքների բերումով, եթե նույնիսկ մասնագիտությամբ չեն աշխատում, երախտապարտ են ուսուցչին եւ վառ են պահում նկարչի կերպարն իրենց օգում։ Արինա Ավետիսյանը նույնպես նկարչի լավագույն սանելից է։ Ինձ համար միշտ է կմնա մեծ ուսուցիչ, թե որպես նկարիչ եւ թե որպես մարդ։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ էլ կմնա մի կտոր երևի Սամվել Գաբրիելյան, բարձապես հիմա այդ ներկայության կողքին հայտնվել է նաեւ ինչ-որ կարոտ, եւ այդ կարոտն է հենց որ ցավ է պատճառում։ Չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Իրինա Արությունյանի խոսքով ինքնանչափ երջանիկ է, որ կյանքում նման մանկավարժի եւ արվեստագետի է հանդիպել։ Սամվել Գաբրելյանը մեզ համար եղել է ոչ միայն նկարիչ, ոչ միայն ուսուցիչ, այլ նաև ընկեր։ Այսքան տարիների ընթացքում ինչ ես ստացել, ինչ սովորել եմ, ապա կարող եմ վստահ ասել, ամեն ինչ տվել է ընկեր Գաբրելյանը։ Ես սովորել եմ աշխարհին նայել այլ կերպ, այլ գույներով, դիմանկար է նկարելիս։ Դուք երևի թե եզակի ուսանողներից եք, որ նկարել եք Սամվել Գաբրելյանի դիմանկարը։ Ինչ հույզերով, ինչ մտորումներով է ծնվել այս նկարը։ Նկարում Սամվել Գաբրելյանը միշտ իմ սրտում եմ նացել, իմ հոգում եւ ես փորձել եմ իմ հիշողություններով, իր տված արվեստով, իր ուսուցչությամբ փորձել եմ պատկերել նրա դիմանկարը եւ ինչու եմ կոչել անավարտ, որովհետեւ չնայած ինքը հիմա չկա, բայց ինքը միշտ կմնա մնա իմ հոգում, իմ սրտում եւ ես միշտ կսովորեմ, կձգտեմ ավելի լավ նկարել եւ ինչպես ինքն է ասել, մի դավաճանի արվեստին, թե չէ ինքը կդավաճանի քեզ։ Լսենք 31 ուսանողու Մերի Մուսայելյանին։ Մինչև ընկեր Գաբրելյանի հեռանալ այս կյանքից նա միշտ ասում էր, որ չհասցրեց ինձ նկարիչ դարձնել։ Նա ինձ դասավանդել է ընդամենը 3 տարի, որը բավարար էր ինձ ճիշտ ուղի ճանապարհելու համար եւ ընկեր Գաբրելյանի մահվանից հետո ես տեսա երազ։ Երազում ես արվեստանոցում նկար եմ նկարել եւ նկարը շատ տպավորվեց իմ մեջ։ Երազս տեսնելուց հետո առավոտ ես վեր կացա, էսքիզը նկարեցի, հետո արդեն գունավոր Այստեղ այդ Այո, կյանք երկնային եւ երկրային տենց են վերնագրել։ Այս նկարը կարելի ասած սկիզբ դարձավ այս ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար։ Այն նկարի մեջ ես ամենաշատը, չգիտեմ դա ոնց ասեմ, բայց իմ համար այդպիսի նշանակություն ունի, որ այդ նկարի հետ ընկել Գաբրիելյան ինչ որ կապ ունի։ Ես չհարցրեցի ստեղծագործական առումով ինչ որ նկար անել, որ նա տեսնի։ Այդ իմ առաջին ստեղծագործական աշխատանքն է եւ ես համոզված եմ, որ դա ընկեր Գաբրիելյանի շնորհիվ է, որ ես այդ երազը տեսա։ Ընկեր Գաբրիելյանը տաղանդավոր լավ գեղանկարիչ լինելուց բացի շատ մեծ հոգեբանության տեր մարդ էր, որը իր աշակերտներին, իր զավակների հավասար սիրում էր, եւ այդ սերը փոխադարձ էր։ Ցուցահանդեսի ներկա էին Արքի Մայրը, Տիկինիկը, Այրին, զավակները եւ այլ հավասարներ։ Տասնամյակներ շարունակ նկարիչ ամուսնու հաջողությունների ու հերոսապությունների վկան էին, անշանալի լավ, կիսումով նրա հետ երազանքներ ցանկությունները, ուրախությունները ու դժվարությունները, որքանել ծանր ու համար ամուսնացնելու սերը, այդուհ ընդերց ուսանողների նախաձեռնությունը ցուցահանդեսով նշել է ուսուցիչի ծննդյան օրը ասես դու ինչ Այսօր իմ զգացումներով բացվեց օրը ձեզ համար։ Օրը այնքան հաճելի ու տխուր զգացումներով բացվեց ինձ համար, որ հույզերի մի հեղեղ հիմա ալեկոծել է հոգիս։ Չեմ ուզում նույնիսկ դրա մասին խոսել, բայց այս ցուցահանդեսը որ հաճելի անակնկալ էր մեզ հարազատներից համար դա փաստ է Այսօր ինչ կասեիք նրան, եթե ձեր կողքին լինի։ Այսօր գնացի գերեզման ու նկարի առաջ լացելով ասեցի դու ճիշտ ես ասեմ, որ անմահ ես։ Դու անմահ ես ոչ միայն քո թողած կտավներով, քո գործով, այլ քո գործը շարունակողներով։ Վերևից երևի տեսնում ես, որ քո սիրելի աշակերտները, քո ուսանողները շարունակում են քո կիսաթողած գործը։ Այսքանով դու անմահ ես։ Իսկ այնինչ ինքն է թողել։ Դա սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, մեր ազգային մնայուն արժեքներից է նրա թողաջառանգությունը։ Ժամանակը երևի իր արժանի գնահատականը կտա դեռ նրա թողած արվեստին։ Շատերն են ճանաչում Սամվել Գաբրիելյան նկարչին, իր նկարներն են պատմում իր մասին։ Իսկ որպես ամուսին, որպես ընտանիքի հայր Սամվել Գաբրիելյանը ինչպիսին էր։ Ընդհանրապես Աստված շնորհքը որ տալիս է երևի մի կողմում է խտացնում այն բայց ասեմ որ բազմատաղանդության հետ միասին նաև անսահման սիրելի հայրեր իր երեխաների համար շատ սիրելի ամուսին նա պարզապես իր ընտանիքի համար թթվածին է առանց որի հիմա մենք խեղդվում ենք մեզ փոփում է միայն այն միտքը որ նա ֆիզիկապես է բացակայում մեզնից ապրում ենք նրա նկարներով, նրա նկարների ճառակող լույսի մեջ իրեն ենք որոնում եւ փորձում ենք հավատալ այն հեքիաթին, որ ինքը մի սիրում էր հյուսելի շուրջը։ Վերջին անավարտ նկարը, ասելիքը Ինչ մնացան ավար։ Երբ ցաներ էր վիճակը, աչքերը բացեց, ասեց. Գիտես ինչ եմ նկարում։ Ես հարսանիք եմ նկարում։ Ինչու Աստված ինձ այսպես պատժում է, գոնե հնարավորություն տա ավարտեմ այս նկարը, ստորագրեմ, հետո ինչ կլինի, կլինի։ Բայց չհասցրեց ավարտել։ Հետո ինձ թե գիտես ինչ երբ ես իմ սիրած գործով չեմ կարողանում զբաղվել, ապրելն ավելորդ է։ Այստեղ հասել է իմ կյանքը վերջակետելու պահը։ Ու այդպես էլ չկարողացա։ Չնայած երբ նկարիչների միության անդամ էր ընդունվում, նրա սիրելի ուսուցիչը ժողովրդական նկարիչ Արաբեկ Հարյանը գրել էր այսպիսի տող. Սամբելի ամենամեծ հաջողությունը կայանում է նրանում, որ որտեղ վրցենացած տնի, այնտեղ նկարը կարելի է ավարտած համարը։ Աղջիկը խնդրեց, ասեց. «Պապ, ավարտված է նկարը, ստորագրի սա իմ նկարն է, դե սա իմ սեփականությունը պիտի լինի»։ Ասեց. «Չէ, ինձ թույլ չեմ տա»։ Երբ ես հոգեկան բավարարվածություն այդ նկարից չեմ ստացել, չեմ ստորագրի ու այդպես էլ չստորագրեց։ Այդ ինչու էր մղել այդքան ցավերի մեջ, տարապանքների մեջ վերջին վերցնել ու հարսանիք նկարել։ Ինչու էր սա բացատրվում։ Ինքը ընդհանրապես սիրահարված էր ոչ միայն իր արվեստին, այլ սիրահարված էր կյանքին։ Ամեն օրը զարմացած էր նայում աշխարհին։ Զարմանալի բան ասում է։ Ամեն օր նայում եմ ու զարմանում եմ այս հարապոփող աշխարհին ու բնությանը։ Ինչն էս ամեն այսպես շարժման մեջ դնում։ Երևի ամենամեծ զգաց զարգացումը։ Սերը կյանքի հանդեպ, աշխարհի հանդեպ, բնության հանդեպ եւ ընդհանրապես գեղեցիկի հանդեպ։ Նրա համայնքը մեծ էր այս տեսակետից։ Տրամարնան սիրում էին բոլորը, բայց ինքը միշտ մնացել է գրեհության չի հասել երբեք դրա այս զգացումը, միշտ մնացել է գեղեցիկի գնահատման բարձունքներում, երբեք չի իջել արտերկրում ամենից շատ ցուցադրված նկարիչն է եւ ամենից շատ հաջողություն ունեցած նկարիչն է։ Երբևէ կանգնել է այդպիսի երկընտրանքի արչեվ գնալ, ասենք հրավերներ եղել են դրսում։ Երբ երբ ինքը Ամերիկայում էր, նրան խնդրեցին օղակի մնա մենք ամեն պայման քեզ համար կստեղծենք ընտանիքը տես կարոտում բերել կտանք նրանց միայն մնա ու ստեղծագործի ոչ թեկուզ մի ամիս մնա ոչ ես 10 օրից հետո արդեն ներնում եմ ուրիշտեղ։ Եվ երբ եկավ ինք այսքանը պատմեց, ասում եմ, դե մի քիչ մնայիր։ Ասում ա, չէ, դու չես պատկերացում, երբ ես այլ երկրից գալիս եմ հասնում Ստեփանակերտ, ավտոն ուզում եմ կանգնեցնել, հող համբյուրել, հետո տուն հասնել։ Այս աստիճան ես սիրում եմ այս մի բուր հողը։ Ու ինքան նվիրվեց, նվիրվեց այս հողին եւ ոչ թե նպատակ էր դրել հատուկ այսպես հուն սերմանել Արցախողում գեղանկարչության։ Դա բազապես ստացվեց ինքը կարծես թե կոչված էր դրա համար եւ այդ սիրահարվածությունը մոլերանդորեն սիրահարվածությունը իր արվեստին իրենից անկախ փոխանցեց շրջապատին ովքեր շփվեցին հետը իրոք սիրահարվեցին իր աշակերտներին ասում էր շնորհք ունենալը դեռևս բավական չէ մինչև չսիրահարվես նկարչությանը նկարիչ չես դառնա երբեք շատ խաղճիկ պայմաններում էինք ստեղծագործել շատ Երբ գնացինք բժշկի, իր այդ թերապևտը ասեց դու ունիկալ մարդ ես, քո հիվանդությունն էլ ունիկալ է։ Այսպիսի հետևանք քո հիվանդության դա չի լինում ընդհանրապես։ Դու պետք է շատ լավ պայմաններում աշխատես, որ เป զի տան նորից չազդի քեզ վրա։ Երբեք անկտուն ասեցի գնայելի դիմից նախարարին, նախագահին, ուցե պայմաններ տրամադրեն ասեց չէ կմտածեն որ ես իմ հիվանդությամբ առևտուր եմ անում չեմ անի դա ու չգնաց հիմա երբ ինքը կենթանի էր չեր ափսոսում փչացած որևէ նկարի համար ասում էր նորը կանեմ անընդհատ ջուր էին բաց թողնում փչացնում կտավները բայց հիմա երբ ինքը չկա այլևս ստեղծող չի լինելու իր փոխարեն հիմա մենք պետք է պետական մոտեցում ցուցաբերենք այն արժեքներին որ ինքը թողել է Ինչպեսի ելք եք անում։ Ես ելքը տեսնում եմ նրա մեջ, որ գուցե մի քիչ բարելավված պայմաններով որևէ տեղ հատկացնեն, թող դա լինի թանգարանի տեսքով, թող դա լինի Սամվել Գաբրելյան արվեստանոց կոչվելու տեսքով, չգիտեմ, միայն թե փրկվեն այդ արժեքները, կորուստյան չմատնվեն։ Նրա անկատար երազանքներից մեկը իմ միջայլոց եղել է այն, երբ արդեն վերջին օրերն ու ժամերն են, ես ասեցի, ինչ է որ չես կատարելու, դա քեզ ցավ է պատճառում։ Ասեց ուսանողական շրջանի մի մեծ սեր է ունեմ, որ շատ-շատ եմ սիրում, ակադեմիական ոճով արված։ Ուզում էի հասցնել ռեստավրացիա ենթարկել դրանք, բայց չհասցրի, չկարողացա։ Ասեցի, ով կարող է դա անել։ Ինձնից բացի ոչ մեկը իմ գործերը չի կարողանա ռեստավրացիա ենթարկել։ Հիմա եթե այդպիսի շատ արժեքներ մենք կորցնենք, դա կգնա մեր ազգի, մեր մշակույթի ունեցվածից կորցրածը։